Panjralir sang puspita rumkat yuping napipun Sambian dalam sangat kasewakan Busana maneka wah Diono Miange panjira sarwa Renggeng manik noro wata Pro prabanyo sumira nyaring tejo liwa aran lir kilat sisiring tadi kegondom re ngeng katiuping katiuping maruto Mando Separan mengambil uh, Sore sedeng siniwo mahasri Sri Noronoto Prasti stengnya dampar kencono Asri rengganing sono kinuntrang kuntrang sang regno Oong iya iya iwang endro sini wing tinju moyo nalendra rum ngandika nalendra rum ngandika Sestungoro jagat wisesaning Bathara jagat manik raja diwaku. Nunura sinangling wawasaning sun kaya iki atmajaning sun. Nata mandura ingkang nembi prapta kadherekake marang putraning sun Rukmana. Sawise prayoga praptanira ana ngarsaning sun padha Gusti Raharjo Kulub Prabu Bolodewo Nundat kawanting tangan kekalih Paman Prabu ing samun kepareng paring perbagi dumateng ingkang putra dasa kulub Nampi pangestunipun paman kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula maraksawan ngun ngabiyantoro kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Tak tompo tangan loro sira ngaturake sungkem ora liwat lumutring pangastu tinggal tampan ngono. Ih, kacancang kucing weni. Kula suwun mawakono bolaksana. Anak kula nang anggir bola diwuyu. Rukmana nuwun wonten paring ajawuh. Aja nganti kadaluwarsa sira enggal ngaturake pangabekti marang kadang sira werdo ingkang nembi lenggah. Mun ngestaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama diwaji. Nun keparngo ingkang rai ngaturakan pabek dikun jemputin kanda pepodo koko prabu ingkang nembi lenggah. Kadang pun kakang yai pun kakang tompo kanti bunga yai ngaturake sungkem marang kadang merdu pangastutinipun kakang gagi tampan ono. Kula pun diwonten mestaka mugi dados ora daging kayuanan jimat paripis caya nur sayu. Eh iya. Pati kula nuwun wonten paring adawu sinuwun. Sawise jeneng sira prayoga anggone sira sowan aduh ingsun cerake cerake ingsun mraketake saperlu ingsun bakal mundut katrangan. kadiparang pawartani para Narapraja ing wektu iki ingsun parangake padha ngadhep onong pasuwanan. Menawi ndangu dumateng ing abdi sedaya para manggalaning praja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbal dalem samun sumadya sawan wonten ngabiyantara. Malah kathah para kawula dalem dedak merang siti sewu ing samun sumadya ngadhep kanthi ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pangarep-arep. Eh, amuwi mongko king pamikire isun mracih nani kabeh para kawula kena kinaring ngembat watang putu ngejum kumbul ruwet kula nuwuni sabubaring pepanggian iki pangastuti isun pratakno marang kabeh para nara praja pati nun kapundi dawuh mandalam kanjing diwaji kula suwun angayem menawa sedaya para manggaling praja mahanani tata rahayuning negari dalem mengkono kejaba saka iku ngger rasane pamikir ingsun geragapan tak gambarake kaya sinau ting gelap tuna tinubruk among luput awit tanpa kanyono-nyono jeneng sira banjur swarana ngarsane ingsun tegese ora ana cecala luwih dhisik apa saka tumusing rasa sira pribadi Mbok menawa yen jeneng sira diutus marang Sudarmamu, Koko Prabu Basudewa kang wetu iki lenggah ana ing Banjar Patoman. Becik jeneng sira enggal prastiya marang wong atuwa ora perlu ndadak nganggu sangga runggi. Ala becik berluput kanthi terwaca ingsun midhangetake kanthi wijang satolotol. <coughs> Nono nri. Nun keparengo ingin putra badhe nyuwun pirsa wonten ngarsa dalem kanjur mula samunipun Romo keparang medaraken ingin dados atur panuwunipun ingkang putra dasat kula. Iya. Lan mbok bilih wonten kalepatan anggen kumarak sowan soho tumpang suh ing dados aturipun ing putra. Kula suwun guing samudra sami. Oh iya ya wis ora dadi apa coba Arep nyuwun prisa apa kula. kepelajar kluwon ngerso dalam kanjeng romo sepisan badhe nyuwun prisa menapa dinten lan wulan iki samun kapengker romo sampun nate nampi rembakipun pepunden kula pamanujung ing sukolimo nyengingi bab anggenipun kepingin badhe gesang bebrayan kalian kadang kula diajeng rukmini rembuk sangka pendhita durna dri kaya-kaya aku nate nampa sekelimah kang dadi ature pandhita durna nanging tekaning sprene durung ana teruse tegese kaya kandhek ana ing dedalan lah yen mekaten anggen kula marak sawan pun... Oromo Prabu dipunutus Paman Duru yang perlu ngerampungakan penuhunipun Paman Ujung yang samun kunjung ngerusuh dalam Paman Prabu kepareng buatin kepareng saat itu bilih diajeng Rukmini badi kadaub diateng Paman Duru kaboyong wonten pertapan Sukolimo kinaryo gesang bebrayan sak lami ini pun. Durnapa ya nembe palakrama iki apa wis tau kagungan garwa, apa adimu calon bakal diluru utawa ditelu? Kula kinten mboten. Senajan to paman durung menika pendhita, pendhita Narendra, nanging dering nate dipun ladosi setunggaling wanudya. Sawek nembi pisan menika mangke badhe palakrama kaliyan putra dalem paman Prabu. Lah jarine wis duwe putra. Oh iya sampun gadah Asatama. Lah iku putra sangka ngendi? Kula piyambak saged matur, wasipun rumiyin namung lembu peteng ngaten. Tegese lembu peteng mboten resmi. Oh oh. Lah kok dadi kaya mengkono ana sapi kok dipetengi ngono lho. Romo dering mangertos tembung lembu peteng menika tegesipun senajan to menika dipun garwa namung kemau dering saged resmi mboten kok lembu saestu dipun petengi o oh, o oh, o. Oh. biyen-biyene wanita ngendi putrane sapa? Wah. Mboten saged matur kula. Mboten saged matur. Awet Mboten dadusan, ingkang nyolowadi iki men dados pekabar mboten kanten-kantenan langung-langung ing badhe dipun kersakaken Rama kula kedah matur menapa kinten-kinten yen kawula-kawula ing kumbina badhe kelampah nindakaken. Lho piye to kabari? Yen mitur kabar menika paman Durna rumiyin anggenipun palakrama menika kalian turangga. Eh, eh. <laughs> jaran. Iyi. Oh, lah ya lumrah ora iso resmi ora ora bakal kelakon iso ijab lah jaran. Iyi. Wong ngriku menika. Monggo agi wedhus wae nista apa meneh. Apa meneh jaran. Wiwi wonten ngriku menika perkawet kula anggen anggen anggenipun badhe ngaturaken Purwa Madya Usana kawontranipun Asatama menika dados putranipun paman uju. Ning nembe iki anggone bakal palakrama inging kanthi sak nyatane. Mekaten. Oh iya to nggih. Kabinge dadi aturmu wis tak tampa lan ora-orane yen to ingsun bakal nolak. Nanging sumurpa yen to wong tuwa kuwi wenang gawe pestha nanging ora bisa gawe pesti. Ih. ingin tak kuatirake mbok menawa putra putrane ingsun iku wis tekan titi mangsane dadi judu dawuhe pendhita Durna gek tekan tundone mung tansah dinggu gawe dolanan kaya dek rikala jaman gandeng karo jaran kula kinten boten romo menika badhe dipun agem sak lami-laminipun iya ya ya rikala semono ingsun wis nate pepanggihan marang adimu malah dheweke Palastio. Ingin kaya mengkono kena kanggo paugeran. Mitrus kuaturi ora mandang sepuh, ora mawas isih muda, ora mandang kagungan derajat lan kelenggan, ora mawas yen to iku traing popo sodrung ulam duru. Nanging menawa pinter minangkani ing dadi panuwune adimu wujude wedaring sasloko iku kang bakal diladeni sak lawas-lawase. lawas lawase ganding anak Prabu Pinarcaya marang Pandhita Durna sing kaya mengkono. Ing wektu iki becik Pandhita Durna derekna tumeka nang ngarsane ingsun perlu supaya banjur bisa mbatang cangkrimane adimu Rukmini. Eh Leng-leng ram yang gang driyo condro. Katawangan sumu ing tias lir katuritan U Kapiataning rucit remrem driya kekuwunging yuwang wis se so a Nun keparang munjo atur pun ngerso dalem paman Prabu kepiye nggih atur penuhunipun kadang kula diajeng Rukmini sampun dipun ngendikaken kan, Kanjeng Rama diwaji. Menapa kinten-kinten sampun saged medharaken kados pundi gegambaran ing sesluka ingin minangka dados idam-idamanipun kadang kula. Ingsun dangu apa seslukane adimu nggone matur mboten saged kula aturaken dhateng sinten kemawon yen to mboten ingkang badhe ngersakaken kalian kula. Mengkono. Upama to jeneng sira mangerti mengko banjur batang ateges jeneng sira kepengin bakal diladeni adimu. Apa prayoga mengkono wae apa? Wah, mboten, mboten. Awakmu pacanganipun Paman Duru. Lah menapa kinten Rama mboten mangertos gegambaranipun? Ke kinten-kinten menapa sesloka ing dipun ngendikaken Kanjeng Rama. Ingsun ya ora bisa mangerti apa meneh batang bisuwa. Mengko ingsun bisa nuduhake malah ora karu-karuan. Dianggep ingsun bakal sing ora-ora. Ih, ya wis ora ana alane pendhita Durna wae enggal derekno supaya ketemu Dewi marang adimu Sekar Gedatun. ngestaken dawuh mung pomo-pomo dipomo senadyan to iku adimu yen to dadi pertimbangane pendhita durna ora kena banjur disuwiyah-wiyah kudu bisa sing antut runtut rukun kena kanggo tepot palupi marang kabeh para kawula senadyan to durna iku wis sepuh kira-kira umure piro kira nglangkep sampun wonten salebetipun ih dere dere sepuh. Kinten-kinten sawek pitung dosa gangsal. Oh. oh. Aku ora pati. Ora pati permono ya jalaran Arang Serawung. Cok gambang. Oh mboten. Mboten. Oh, tak kira yen yen cok sering gambang. Sanes. yen aku weruh kuwi ketoke senajan sepuh ning rondo rondo bagus. Yen yen ngaten prayogi kula lajeng Sumadyo toto toto paman durung badhe kula dereken suwang resepun Kanjeng romo, Prayoga kula. Sidem jroning pasowanan Wadya gung tanpa sabo. ana kang samya sapawa Luring kang bremana oh, kang wusumedi wacana dereng ngantos pantoro dami. Ngeniro imbal wacana estimanah ingkang sinuwunata mandur harso nyuwun pamit. Ewa semono kandeking tias kekalih mangu-mangu tri panduratan keparang wedaing sabdo triwilangan telu pandurat pengendikan. Tigang kelima datan ke wedaing lati kesaru kegering jogo. Nyak ngarso tangeping wuri nenggih ingkang mus mancat poncon ting longos tinggil binaturoto. Orang kaya utusan saka ing negara kejong parang raja gagah pideksa miyak pasiban katon rupepe-rupepe yayah soto manggi krama sak pandurat ndadosaken kagete kang nuju marak sowan ning sang nara pati kata kaping prawandawa Tumandu sakyun mangarasa prapto kisana ingkang nembi prapto keparengupun bopo ngaken nopo ngaken atmo jangkat saksamunipun prayogi lenggah keparengu ngaturaken perembagi ponokromo dumateng anak prabu ingkang nembi prapto uwei jagad diwo badoro nunampi pangestu dalam kancing diwaji kades buten kirang istu galam nopolan ngaturaken geng panun Romo Prabu kersa lajengaken putra angkat dhateng ingkang putra Dasatmulo. Kejawi saking menika keparung aturaken pabekti sayogi kunjuk untuk sandaping padha mawantu-wantu. Kula tampikan kanthi